Оче небесни ние бараме да благословиш Твоето Слово, Твоето слугинка и Твоја народ. И зборови. Господи, ние сакаме да тоа Слово проделе длабоко во нас и ни минува срцата, мислите, крши се што не е по Твоја воля, Господи, а да изградуваш новиот Христовиот лик и новиот човек во нас, Господи, да расте. Ние благословуваме сето тоа за слава Твоја, за наше добро во името на Исус. Амин. Кој се каже името Содом, на шове ве подсеќа? А? Слушнале ли сте? Содом? И Гомора? Некој спомна и Гомора. А? Пропаст, огън от небото. Огън от небото. Ух. Грелови. иде дека Содом значи превод изгорен. Самото име веќе значило значи изгорен. Интересно. И <clears throat> малку ќе збориме за тај град Содом и кој се наоѓал у него, малку од Стариот Завет. <laughs> Кој најголема мечтано стали завет нека земе остава. Читам Битие 19 Се науѓа. местото кај што ќе го читаме малку, ќе го разгледуваме Лот и неговиот живот и што сака Господ да ни каже преку тај пример на нас денеска. <laughs> Можно ли е Стариот Завет, што беше полно со нели, ликови, страшни работи, да не зборуваме на нас и денес. Можно е. Така вика Господ, јас не знам, ајде да видиме дали е можно. Вика, да, целото слово од Бог вдъхновено, ама вика у 1 Коринтијани, 10 глава, 11 стих, вика, а се што им се случи на тие старозаветните ликови, имиња што ги среќаваме, историјата на Израел, се што им се случи за пример и е напишано за поука нам, врз кој дојдоа краевите на времењето. Се што се случило тогајка, уствари е да за поука на нас и за пример, да ни биде на нас, за да можеме овие крајните времиња, а веруваме дека живееме во крајното време, а? Ага. И така кој мисли дека стои нека внимава да не падне. Ако примаме поука и преку Стариот Завет и преку старите ликови од Стариот Завет, се да паднеш. <laughs> мора да а, ке бидеме предупредени на еден начин и поучени, што тоа Господ сака да ни каже на нас денеска, што од и а, Стариот Завет е слика на, на новиот. И <clears throat> за тоа ќе зборуваме Содом значи изгорен. Слика на безбожност, кога Господ погледна кон Содом и кон Гомора, тие два града, а, баш шо виде, да видиме шо видел Господ во тие два града. И одма сака да интервенира. Значи, вика, у Битие 18 глава, тогаш Господ продолжи. 20 стих, 18 глава. Голема викотница против Содом и Гомор, бидејќи нивниот грех е претежок. Тоа Господ го века. И Аврам, кога слушаше Господ викал, ти само Аврам зборуваш у тоа време со Господ. И Аврам знаеше дека у тај град живее неговиот внук Лот. И он сепак сакше неговиот внук Лот како праведник <laughs> да се моле за него пред Господа да го застапува, за да не биде и он уништен, затоа што Господ кажа дека ќе пуште оган и ќе го униште и Содом и Гомор. И Аврам тука почна да се погаѓа со Господ. Ке читате 18 глава тука дека Господ е праведен, па ти Господи си праведен, за ако има 50 праведници у тај град, за за еми нивки ги уништеш заедно со неправедниците, нели? Господ вика, не, ако има 50, нема да го уништам. Ама нема. А после вика, ако има 40, Господи, за рем... нели намалува е бројката, тука малку пазар, Аврам се играе. И на крајо 30, не нема да го сторам, ама нема толку. На крајот 10. Нема да го истребам градот заради 20 мина и најпрви, најпосле нека Господ не се гневи ако речам само уште еднаш вика Може би случајно има само 10. Тој одговори не нема да го уништам заради 10-те. И кога Господ го заврши разговорот Чаврама замина и сега доаѓа приказната за Авра, за Лот. Сакам да кажам дека и да го поврзам местото Содом, каде што живееше Лот, беше безбожно место, место на изопаченост, место на телесност. Значи, секоја изопаченост кај луѓето се наоѓаше таму и заради тоа сакаше Господа да го униште тај град целосно. И гнево Божи беше до толку дошол да мора да биде уништен. Арноа, заради молитвите на Аврам, Господ е милостив, нели? А кога се зборува за Лот, Лот пишува дека додека живеало со Содом, многу се измашувала неговата душа. Тоа можеме да го најдеме во второ Петрово втора, глава 8 стих, каде што Петар не подсеќа дека А, втора глава. А, второ Петрово втора глава. Ага. Осми стих. Дори Да, микс. Осми стих вика Зашто овој праведник, живеејќи меѓу нив, ја измачуваше својата праведна душа, од ден на ден својата праведна душа, гледајќи ги и слушајќи ги нивните беззаконски дела. И сега ние тука си се најдеме леле, колку му било тешко на, ло, на лот да живее меѓу таков народ. И на мене ми е исто тешко. Леле кои ги слушам што се зборат. Ева не можам да ги трпам. Нели? Сега ние сме оправдани преку Христос, па нашата душа е праведна. <laughs> И Светиот Дух у нас се буне секогаш кога слушаме безбожнички му обети и сите тие работи, ама нели И Лот исто така вика затоа што ја измажувал својата душа. И Ама, шо е новозаветен содом? Уствари за нас. Што е новозаветен Содом? Сега, новиот завет ние живееме. Преку Господ Исус Христос. Што значи? Новозаветниот Содом е оствари не е народот само околу нас, од надвор што гледаме. И што слушаме и се измачуваме душата наша. Туку е и нашето срце. А, да Видеме, душата на Лот се измачувала, ама срцето кај му било? Каде е нашето срце? Оти Господ Исус ни зборува у Матеј 15 глава 19 и 20 стих што уствари има у човечкото срце, нашето срце. Тоа се однесува за нас, не се однесува само за луѓето околу нас, што го има Господ Исус. 19 Матеј 15 глава, 19 и 20 стих. Зошто? Господ Исус го кажува ова. Од зашто? Од срцето произлегуваат. Што се излегува од нашето срце? Зли мисли. Имаме ли некогаш зли мисли? Ја помисли само ја имам. Убиства! Сега не викаме вака нели ти земе сега ќе се искотебаме. Со збор може да се убиеме. Може, нели? Да. Прелюби! Мислите имаме ли него пас? Аха. Блудства! Ух. Кражби! Кражби! Што не е мое? Ако де може да биде мое. Е, голема работа. Таман се а за едно конче тамо или заради пс, а мала разлика. Лажни сведоштва. Лажни сведоштва. Малку ќе излажам, де а па типа Господ, шо Господ милостив, он се простува. Малку, малку. Те да е голема работа, едно цигаренице, две. Една од две шопати. Да то не е гре. Гре ли е то? Не е гре. Не го пишува. Не го пишува у Библијата. Хули. Добро, да, тоа не, не, тоа го не Да, хули ме не се Аха, тие се нешта да кои го онечистуваат, онечистуваат човекот. И сите тие нешта ги имало у нашето срце, Господи Исус века. И што е тоа? Содом у срцето наше. Ого-го. Огнула работа. Ама, без разлика на се, Бог. А срцето на Лот си беше така, у Содом у баба му беше. Беше се некој залоило. <laughs> Епа, глеј сега, Е, па ако се оми так видеш, шо. јас сум праведен. Ја, ако живеам меѓу ни, па може па некој ќе ме послуша. Неговите керки, а? Ки сведочам. сведочам, да, е, излезам на сите ги кажувам, а таму, хомосексуалци, се, се, се. Секој со секого. Да. Или не пишува дека и мало и други со лот пишува дека Лот бил со својата жена и своето семејство и двете негови керки биле девици. И замислите од таква средина да ги сочува двете керки девици, е, тука малку се е понасил, може би. <laughs> а, сигурно изборувал, Барам на семејството. А мама, срцето сепак му било поделено. Како сега си правиме компромис, знаеш? Компромис си правиме со светот. Може и така, ако вие живеете си така шо. А, а може и вака, заедно. Ке си живееме сите. А, сепак неговото срце беше врзано за Содом со некои невидливи јажиња. Дали нашето срце со некои невидливи јажиња така што не привлекуваат лево, десно, Така си го врзуваме на некои други работи што не се угодни на Господ. И не сакаше Лот да излезе од Содом. Лот имаше еднашка шанса да излезе од Содом. Ако читате по-бавал таму во Стариот Завет, ќе видите дека Аврам да влезе со војската у Содом. Господ му кажа, и имаше шанса Лот да излезе заедно со Авро. Ама не го направи тоа, он си остана со својата фамилија таму. По свој избор. Предходно избра сам да отиде таму. И предходно пак сам избра за тоа што е виде земјата, многу беше рамна, многу беше убава, плодна земја. Тука ќе има бизнис, тука ќе има пари, тука се може да успее. Тај таму на Ридо. Аврам нека оде нека пасе овците. Јас, бизнес и ги се Што ме е врзано средството? Врзано му средството за тоа што ги сака парите. Да. Бизнисо. Да, да. Иако мисле дека е на место кај што сите не е праведни, он е праведен, Бог е послушен. И ако да. и он не е праведен на некој начин. Е па, душата му се измачуваше заради праведноста, оти он знаеше збору Божи, знаеш збор Божи дека нели у псалм прави што пишува таму. Кој седи со подсмевачите, кој стои меѓу грешниците, тај што оде со патон по патот на безбожниците ќе успее. Он го знае тоа. Ама се реши да си остане и да видиме сега а, Лот уствари не представува нас, христијаните, кои денеска се бореме у срцата наши, <laughs> содом у нашите срца со грево. А, ние викаме да, ние сме оправдани, очистени со крвта на Господ Исус, праведни сме преку Неговата праведност. И уредо е. Бог е секогаш милостив и знае дека преко Христос нас не гледа. Ама дали тоа треба да биде и така да остане? Да видиме што Бог не прави со Лот. Па ќе ни биде јасно што ние треба да направиме. е случај и како на кој начин. А, ние исто секој ден се бориме со грево околу себе, нели? А тие околу нас што не го познават Господ и согрева во себе, односно нашата стара телесна природа. Затоа што нашата стара телесна природа ако не умре ќе постојат сите вие работи у срцата наши. Зли мисли, убиства, прелюби. Ама ние колку и дозволуваме тоа да се случи, нели? Ако постојано си ги работиме работите кои што ние си сакаме, Не знам дали ќе умре баш така лесно. И <clears throat> дали Ајде читаме малку од а, од затоа се нашите грешни навики, мали лаги у кои се вртеме. Сето тоа го пишува Јаков прва глава 14 стих Подобро е ние да се откриваме самите себе си, па да видиме што Господ тука може да интервенира. Како што интервенираше, ли го некој Јаков, прва глава 14 стих, а, за да може и ние да се получиме овај случај. Јаков, прва глава 14 стих. Може? Но секој го изкушува неговата поход која го влече и мами Тоа е походка, нашата стара телесна природа и дали некој друг не искушува, некој пат е, а, искушува, не искушуваме гјаволо. Искушувачу. Не, гјаволо не е за секрив, Некој душ, нашата поход не искушува. И баш у Содом беше човечката телесна поход проблем. И Заради тоа, они беа изопачени. Оти цело време живееја у таа изопаченост. А, може би затоа секогаш да знаеме, оти има се, некоја теорија што вика да Бог е милостив, и ние убаво си живееме по милоста негова. Секој пат кога ги грешам, он ми простува. Е, е, шо убаво. И секој пат кога ги грешам, па ми простува. Може ли стално така да оде до бескрај? Не. Точно он е милостива, ама Бог е праведен. Мора да биде казнет грево. Бог не трпе грев, он се гневе над грев. И ако го има у нашето срце, тај грев ќе биде казнет како што беше казнет Содом, цел град Гомора, заради гревот. Затоа беше излиен гнево Божи од Содом и Гомора, за да правдата Божија се покаже дека ќе се изврши и се изврши. Ама Бог предупредува колку е добро нашиот Господ. Секој пат предупредува. И сега, и за лот беше така. Дойде предупредување, дойде глас, дойде збор од Господ. Вечерта два ангела стигнаа во Содом, додека Лот седеше по, под Содомската врата. Пази, и тука таа вратата била, кај што се збират тие старшинши дамо, аха. Кога Лот ги виде и ги препозна, им тргна во пресред. Им се поклони со лицето до земја, а тогаш им рече, Ве молам, господари, вратете, вратете се во куќата на својот слуга за да пренокевате и за да си ги измиете нозете. Сака одма да дојдат кај него. А утре рано тргнете на пат. Знае дека се странци, дека не се судомјани. А тие рекоа, не, ќе пренокеваме на улица. Но тој ги викаше упорно и тие се вратија кај него и влегоа во неговата куќа. Тој ги нагости и им безкласни, безкласен леп и јадо. И уште не беа легнале да одморот, кога жителите на градот, судомците, млади и стари, целиот народ до последниот човек ја обкружија куќата. Охо, Само што си ги прибра при себе лот, оти имаше страхопочет, и сакаше да го врше законот Божи и секој странец да биде на гостем, А они дојдеа да му кажат на Лот дека градот ќе биде уништен. Да и да го изведат од там, што не треба да остане таму. Колку е добар Господ ангели браќа за да кажат за да го изведат. Да му кажат прво. И сега на нас Господ не го прати Исус. И ете го имаме Словото и се ни е кажано и ние читаме. И кој ме сака извршува ги моите заповеди, ние о, Боже во А, извршувам ги Господи, а извршувам ги, ама тука ќе си седам. Ај тука ќе си седам. Ајде видиме што му кажа. Што се случува? треба да го земеме за озбилно предупредувањето од Господ. Господ сака да го од преку ангелите. И што се случува? Го викна Лота и му рекоа, каде се луѓето кои доведоа на описка кај тебе? Изведени ги за да ги познаем. О, Лот излезе пред нив на влезот и ја затвори вратата за себе. Браќа мој, им рече тој. Значи, они злават и сега оде кај неговите судомци, браќата. И сега компромис ќе си правя, чеки да се договорам со вас, не може во ова вие сега, ко така, ќе ми ги зимате гостите, нели? Да ги познаем. <laughs> Излава и вика, ве молам, не правете го тоа зло. А он е праведни, нели, а они се безбожните, така ли? Сега он, он знае дека со таа намера да вајгат, и они си кажуваат, дај ни ги да ги познаеме. Не правете го тоа зло. Еве имам две керки, до кој маш се уште не се допрел, ќе ви ги изведам нив, па правете со нив што сакате, само на овие луѓе не им правете ништо, со што дојдоа поценката на мојот покрив. И ама решение. <laughs> Колку добро решение има. Лот. Одма презима се освои траци. Сега Лот интервенира тука. Одстапи Отстъпи од таму, рекоа. Дојде како при дојденец, а веќе се поставува како судија. Тоа зборуват ти од надвор. Да. Сега ќе ти сториме тебе по големо зло од ним и се засилија кон човекот лот и се нафрлија на вратата за да ја скршат. Они сакат да си извршат нивната намера. Тогаш двајца ги испружија, двајцата, гостите, ангелите, ги испружија раците надвор, го повлекоа лота при себе и ја затворија вратата. А луѓето пред вратата, младите, старите, ги заслепија со блесок така што не можеа да, го, да ја најдат вратата. Тогаш 20 да го прашаа Лота, кого имаш уште? Тука, синови, керки, се што имаш, изведи ги од местото. Одма му кажуваат, се што имаш, тоа е. Ајде со тебе, излаваме, излаваме од вај град зошто ние ќе го истребиме местото. Викотница против нив стана пред Господа толку голема, што Господ не испрати да го уништиме. Сега ангелите директно му кажуваат дека викотницата пред Господа е толку голема, што Господ не ги испраќа да го уништат, да фрлат солворен оган врз местото. И му викаат: ајде, излавај! Што имаш се собирај, керки, синови ако имаш, а он имаше зетовци. И излегувај од тука. Лот излезе да им го каже тоа на своите зетовци. Сега, малку свана нешто Лот, ама не може се да разбере што е сега работата. И што има намера да да ги земат неговите керки и рече, станете, заминете од ова место, зашто Господ ќе го уништи градот. Но на неговите зетови им се стори дека тој се шегува. Значи, збора на Лот, овај <coughs> момент не беше послушан баш озбилно. Сега они кажува и на зетовците, што требаше да ги земат неговите керки, а, а, ама Зато сите не послушаа, али мислеа дека се шегувало, не го взимат за озбилно. Значи, зборо на Лот не го послушаа ни безбожниците, не го слушат сега ни зетовците. И кога се замогри, ангелите настојуваа, настојуваа при Лота. Забележите ги вие зборови. Велејки, стани! Земи ги својата жена и своите две керки, зашто се тука за да не бидеш погубен со казната на градот. Повторно, му вика, стани, земи ги керките и жената и ајде изломе веќе еднашка. Ама тој се двумеше. О, иде огино од небото, Лот уште се двоуме. Ангелите дојдеа при него, виде дека со негова сила не може да го направи тоа што сакаше да го направе. И он уште се двоуме. А, има ли полука тука за нас? Да не Има. Овоа озбилно предупредување, ние кога викаме и Господ кога вика тука доаѓам скоро. Скоро идам. Не знаеме кога ќе биде тено. И ние викаме, а, па има време, чекај јас си имам уште куќе да правам, па деца да женам, па Е, господи, ти ме, сега да дојдеш сигурно. <laughs> Децата ми се на факултет, глеј се, а и они малку да си поживеат. <laughs> а па внуците... Времето кај Лот е многу хитно, а он не го сваќа озбилно предупредувањето што директно ангелите доаѓат да му го кажат. Ние не ни требаат ангели денеска, зборови имаме Божи. И он го имаше зборов, ама за нас во е достојно слово. Кога Господ вика идам скоро, значи иде. И дали нашето срце ќе си остане во Содом? А? Од нас зависи. Ако викаме Значи, он не го зазима за озбилно предупредувањето. Тука вика, кога се замогри, ангелите настојуваа при Лот, заспал предходната вечер. Кога они вика Господ слушна, има намера да да а, го униште градот. Он си легнал и дека изетовците кажа и они ништо не прифана, он си заспа. И павикат, стани, ти што спиеш. Тука кај јас сега така пишу, стани ти што спиеш, воскресни од мртвите. Иде господовиот ден. Ама, тој се двоумеше, дали ние се двоумеме сите тие наши работи, шо уште ни се за срцето. Абе, не го вземе за озбилно, ли? веруваме дека баш така ли ќе биде, нема ли да биде, па мошки да се забаве, како што викаат девиците со без маслото, е, па, младоженец може и да се забаве, ние, а? кој ќе да купува масло? Е, ај. Исто и Бог не зборува. Јас сакам да те избавам. Сврти се од греовите. Шо уште ти се толку мили. Биди послушен на мојот збор. Как вика Господ? и на нас денес. Колку ние слушаме, дали сме како лот за спаси. Дојдеа бај викат стани и земи ги своите жени и своите две керки, за да не бидеш погубен со казната на градот. Ама тој се двумеш. И затоа ти е гледај се што прави. Го фатија за раце, исто и неговата жена и неговите две керки, според Господовото смилување над нив, ги одведоа и ги оставија надвор од градот. Ева, раци ги за раци ги влечеле, ева. Едната полка е дека треба да земеме за озбилно предупредување тоа што Господ не го дава. Дали ќе си останеме од Содом додека он зборува? Дали нашето срце нема да излезе од Содом? Или ќе си остане од Содом? А второто е поука што имаме тука од Лот, може да е најдеме 19, 7 и 8 стих. Кај што вика, идат нели овие судомците да ги зимат ангелите, да ги познаат. И да. И Лот вика Браќа, ве молам не правете го тоа зло. Ете, имам две керки до кои маш уште не се допрало. Лот сака сам на свој начин да ја смире ситуацијата и може би па нема Господ да пушта огин. Јас ке ги средам овие содомците. Па они некои викат дека тука он сигурно си мислил овие сите надвор што сакат да ги земат мажите, нели, овие двајцата гости се хомосексуалци. А ја кој ќе ги понудам керките, они нема да ги сакат керките. Оти нели они сакат мажи. И си праве лот тука негова комбинација, погаѓање. Негов пазар си прави. Дали ние така некој пат си правиме наш пазар на свој начин, абе јас тоа Добро сега Господ сака нели да ама на вај начин ќе бие најдобро јак шо мисла? Лот мислеше на неговиот начин, аха. Ќе се смират вие надвор. Дали испадна неговиот начин уред? он сакаше таа ситуација да рече сам. Ама, повеќе си ја збрка работата. Надигнали се судонците. Отстъпи от му рекоа. Дојде како придојденец, а веќе се поставаш како судија. Сега ќе ти сториме тебе по големо зло од колку ним. Кога ние сакаме на наш начин да ги решиме работите, со нашите гревчиња, нашето срце, па как ќе направам, па така как ќе направам, па ај на свој начин ја тоа, а од утре нема, те сега се покаја и од утре веќе не. Со моја сила ќе го средам, ќе го средам тај тај греф. Со моја сила ќе го средам. Што ме мачи толку време и ме задржува, нели? Тука овај градот. Ама Тоа е компромис. Кога се правиме компромис со гревот, од светот, и со луѓето од светот, како он што сакаше да направи тука компромис со, со домците, полоша ситуација дојде. Они му се нафрлија и викат ќе те снајде поголемо зло. Да не се правиме компромис со светот. Кога Господ вика, излези од тоа, ушо си уште стоеш, подобро е да излезеш. и да го послушаме. А, оти нема пазар со грео. Како да кажам? Нели читамо Јаков дека нашите целесни жалби и страсти не влечат. Пази. И ние сами не можеме да се избореме против тоа. И затоа Лот никогаш немаше да излезе сам од Содом. Тоа е третата порака веќе. Лот никогаш немаше да излезе сам. Едно сакаше компромис да си прае, да си остане. Второ сакаше а, второ заспа. Па после се двоумеше. Неговиот збор не се почитуваше, зетовците него не послушаа. Е, е, шале се вај. Ако Господ не интервенираше во вај случај со Лот, Лот немаше да излезе од Содом. Така е со нас. Ако Господ не интервенира, ама на негов начин, оти ние секако ќе си пробаме нашите слабости, гревчиња, вакви, онакви работи, да си ги средеме, бе. Е. А, Лот ќе умреш уништувањето. Ако ангелите не ги фанеа за раци и ги изведеа, како што пишува тука, фанаа ги за раци, па ги изведеа. Прави се сте да затеглиле се. Срцето на Лот му било усодено. Ама по милоста Божја и заради молитвите на Аврам, сепак ова е застапничка молитва тука Аврам што прави со негови И добро е некој да се моли за нас. И ние за некој за да може, нели, отис молитвата на праведникот има голема сила. Сепак Аврам беше тај што зборуваше со Господ. Да И сега што се да случува? А, Римјаните 5 и 6 вика, 5 глава 6 стих. Римјаните 5 глава 6 стих. Значи Лот беше изведен. И така и ние кај шо вика злоството римјаните пета глава, шести стих. Ај римјаните и тоа најде. Вика Зошто? Зашто? Толика уште бевме слаби, Христос умре во определеното време за безбожниците додека уште бевме слаби. Христос умре. Да. Што мислите, а, слаб, да бидеш слаб значи да бидеш без способност, без волја нешто да направиш. Ако го препознавате тука лот, ниш не беше способен да излезе сам. Одум, собор. Не беше способен. Се срцето го влечеше. Абе, ако пива, ама... Ама, Господ има и от ситуации решение. Уште додека беше, бевме слаби, Христос умре. Тогава кога сме слаби, не можеме ништо што да направиме, нема што да направиме. Ама Господ не сака и не не сака ние да загинеме особено. Толку многу не љубе, вика, што Христос умре во определеното време за, за безбожниците, за праведник одвај некој ќе умре, а за добриот може би некој ќе се осмели. Но Бог, ајде осми стих, ја покажа својата љубов кон нас со тоа што Христос умре за нас додека уште бевме грешни. Подобро е да се признаеме, дека сме слаби, дека неаме сила, сами да го решиме тај проблем. Кој да е, сите си признаме дека нели у срцата наши има понекоја проблемче, шо ќе биде изгорено на денот на судот. И подобро е додека вика Христос умреза насуша додека беме грешни, да не не пане огинот, туку да излеземе од содно. Со Божја помош. Со Негова помош. Сами не можеме. Признавам се, Господи, слава сум. Не можам со тоа да се соочам, да се изборам. Стварно не можеш, Елот. Гледам пример Ама Господ е тај. По негова милост. Гледа дека нашата душа сепак прво Христос се праведна и сака да не извади. Сака да му дозволеме да не извади Господ. Да му дозволеме на Господ да не извади. А, заради тоа и после интересно е овоа исто така а, Вика, е не град, аха. Бегај за да го спасиш животот. Штом го изведоа во полето, едниот проговори. Бегај за да го спасиш животот. Не се обзирнувај, ниту запирај некаде во рамницата за да не загинеш. А, како е таму преводо? Јас оти 19 глава, 18 Не, 17 стих. Ако го изведоа надвор, еден од нив реч, спасувај душата своја и не обрнувај се наназад. Ага. Не запирај никаде во оваа долина. Побарај спас во планината. Е, побарај спас во планината. Туга го нема за тоа. За да не тоа. загинеш. За да не загинеш. Побарај спас во планината, не останувај у рамницата. Побарај спас во планината за да не загинеш. Одма му дават и решение каде да бега, каде да оде. И гледи се, <laughs> многу интересен е вај лот. Дали и ние сме такви како него? <laughs> Ајде да А, планината, бегај во планината за да не загинеш, планината е место на Божито присуство секаде кај што се спомнува на гората, Исус отиде на гората да Мој Мојсей отиде на гората да му бидат дадени даден закон, да, да се сретне со Господ. Исус ги однесе неговите ученици на гората за да се во, а, да се преобразе пред нив дека он е Господ. Гората е место високо кај што ние се издигаме и одиме у Божјото присуство. И таму е најдобро за нас. И за тоа ме викат, излези од тука и право на гората ови. Право у Божиото присуство. Не останувај у радницата. И тоа е добро за нас да знаеме за сега дека а, дека ете ке читаме излез 2 3 излез втора глава трети стих кај Господ зборува за високото место, за гората. Трети стих. Излез. Чекай, што е тоа? Или излез? И, а? Тоа. Чекай, не е во. Не е изреки. Изреки не е. Добро. Де изреки скоро глава пред тих нешто не Изреки. Стварно гората е место кај што се зреќаваме со Господ. И Господ знае дека е таму најдоброто место за ние да Затоа Аврам беше у планината и беше близу до Бога, секогаш у присуството негово, а Лот у рамницата не може да остане со Бог. Срцето нема и таму. Добро, не е питно. Нашата новозаветна вистина за нас е а, и за тоа кога кога Лот после вика вака Јас не можам да побегнам во планината. <laughs> Охле за да не ме најде несреќа и да загинам. не, град, она му доста е близо за да побегнам во него, а местото е толку мало. Остави ме да избегам онак му. Местото е навистина мало, дај да го спасам животот му одговори. Охле. И Господ вика ќе ја послушам и таа твоја молба, ајде, нема да го разурнам и тај град. Ајде, беги там. Охле дали секогаш вака сминувајќи ми изговори на да, го Господи. Господ знае што е најдобро за нас. А ние, а не, страшно е тамо малку. Со Господ е малку тежок живот. Многу тежок. Ау. Па, треба како компромис треба да правам сега и у фамилијата, и со родители, и со вие, и со тие. Не може ја туку сега така одеднушка дънк, право. Господ да го слушам. Излези, па излези, чекај, има време, нели? Нема време. Второ Петрово, објањето Божјо за нас е ово. Тоа е крај. Второ Петрово прва глава, трети и четврти стих, да видиме што уствари, оти Бог многу милостив и многу не сака. Второ Петрово. Прва глава. Прва. Прва трети и четврти. Бидејќи, бидејќи, викај Господ, тука преку апостол Петро, повик кон светост. Бидејќи неговата божествена сила ни подари на нас сега со Христос, никој да нема изговор од нас, почувајќи од мене Неговата божествена сила ни подари се што ни е потребно за живот и побожност. Се што ни е потребно за живот и побожност. И светост, Божен живот, по неговата војна. Се ни е подарено. А како? Преку неговата сила, божествена, за живот и побожност преку познавањето на оној, на Исус, кој не повика преку својата собствена слава и добродетел. Со што ни се подарени скапоцени, најголеми ветувањата, преку нив да станете учесници во Божијата природа, откако и избегавте на расипаноста. Избегаме ли на расипаноста? Или убег сме? Обек <laughs> сме ја мислам. <laughs> Ајде да бидеме обек, да излеземе од Содом, тај Содом од срцето што не влече назад и да избегаме од расипаноста која е во светот и бидејќи ни е да дадена божествената сила, да дадено ни е да си ги земеме тие ветувања, да признаеме дека сами не можеме, нели? Да избегаме, да бараме сила од Господа, да излеземе од гревот, што не врзува со тие тајни јежиња, това камо можело и онака можело. Не, Господ има негов начин, не наш начин. Значи, озбилно да ги земе предупредувањата беше првото нешто. Второто нешто беше да престанеме сами да се наогеме начини како што Лот сакаше да се најде начин да се оправдаме за своите постапки и сите тие работи што ни се случуваат, а уште ни е срцето заробено за некои работи. За некои работи, викам И трето, не можеме сами. Господ ни дава сила, божествена сила е таа. Христова и окрст е силата преку која ние и Светиот Дух што ни е даден. е да Светиот Дух ние сме запечатени за вечност. Така ли? А ако користиме неговата сила, да признаеме дека не можеме, дека сме слаби, дека не можеме, дека треба да изгоре се што е грешно у нашите срца да му дозволиме на тај огин Божи да изчисти се што е грешно во нашите срце. Оти само со неговата сила можеме тоа да го надминеме, да го победиме, како да кажам. И да не воведе у свет живот, ствари у гората. Ајде, малку на гората да трчаме. Угорно е, ама <laughs> добро е за нас. Добро е. Оти ако останеме туку у рамницата да и да си правиме компромиси, нема да успееме. Ја мислам дека Господ сака да имаме полнота на радост. Господ сака да имаме полнота на радост. И заради тоа некој пат викаме ева, зашо така се осеки мрнодушно? Ева, зашо ништо не ме интересира? Некако, да не сме живи, Ама, треба ни огин, тоа значи треба ни огин <laughs> да изгоре. Fire. <laughs> да го изгоре тоа. Нешто за да можеме да продолжиме понатака и да одиме на гората. И да имаме таа полнота на радост. Господ се ни обезбедил, се ни обезбедил. Неговата божествена сила ни подари се што ни е потребно за живот и побожност. Немаме и изговори, се ни е дадено. Заради тоа, вика, имаме ветување од него, ако одеме по ветувањата негови, а, и сето тоа Господ го прави љубов. Он не љубе и не сака да загинеме у нашиот Содом. Не сака. Каде не? И ние не сакаме, не Господи, ние те молиме да ти твој огин, Господ, од небото го излиеш во нашите срца, Боже, покажи. Изгори, Господи. Се оно што не е по Твојата волја, Боже, в нашите животи, Ти да изгориш, Господи. Ете, признаваме дека сме слаби, дека без Тебе ништо не можеме да направиме, дека а, понекогаш и многу пати, Господи, се чувствуваме неспособни, ама Ти си да. тај Исусе Христе што отиде на крсто и победи секој грев, Господи, у Тебе е мртов. И затоа викаме, изгори, Господи, изгори. Воведи на Твоето присуство, дај ни, Господи, полнота на радоста. Дај ни оно што е од Тебе, Господи, извади не, Господи. И можеме да одеме за Тебе, да, да зборуваме за Тебе, да сведочиме, да имаме сила, Господи, да, да се проме... Ти да променеш секој ден што ќе чуе Господи околу нас, Твоите сила да одиме, Господи, да не да одиме у компромис со вај свет, и името на Исус ти молам, Тато, благослови секој ден од нас. Амен. Амен. Амен.